svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts K. Karmelītu bagātības. Un burts T. Tumšā nakts jeb gara nakts. Tātad tumšā nakts, karmelītu termins, intelekta un vēlmju šķīstīšanās process, kas turpina dvēseles atbrīvošanos no jebkādas pieķeršanās laicīgām lietām, lai pilnīgi pievērstos Dievam. Šim tumšās nakts procesam ir sāpīgas krīzes raksturs, kurā cilvēks piedzīvo prieka trūkumu, sausumu, sava vājuma apziņu, dieva lieluma priekšā. Tas rada izmisuma kārdinājumu, no kura var atbrīvot tikai dieva gaismas pieņemšana un ilgas sekot krustā sistējam Jēzum. Un tagad neliela iedziļināšanās. Kā māca karmelītu tēvs Stanislavs Valfrīds, naktī var izteikt gan morālo aspektu, gan ontoloģisko aspektu. Nakts morālais aspekts ir fakts, ka Dievs ir grēcīgam cilvēkam par daudz svēts. Dievs ir gaisma. Ja gaisma ir aizklāta, rodas sāpes, atklājas grēks. To var atrast arī Jāņa evaņģēlī 16, 8. Tā kā kāpnes kalpo gan kāpšanai uz augšu, gan uz leju, tā arī lūkšana nes dvēseli pie Dieva un arī spiež pie zemes, kas izraisa šo nakts sajūtu. Dieva darbība reizē gan pazemina, gan paceļ dvēseli. Tumšās nakts ontoloģiskais aspekts. Caur grēku cilvēka dvēsele kļūst šaura, apgraizīta – bet patiesībā cilvēka dvēsele ir bezgalīga, tikpat bezgalīga kā dievam. Un dievs grib paplašināt cilvēka dvēseli, bet tas nenotiek bez sāpēm. Dievs ir kā ķirurgs, kurš iztaisno mugurkaulu. Dvēsele paplašinās plašumā, garumā, augstumā. Par to ir rakstījis arī Pāvils savā vēstulē Efesiešiem 3. nodaļā 18. pantā. Un nevar būt augšām celšanās, ja pirms tam nav nāve. Vecajam cilvēkam, Ādamam, jāmirst. To ir piedzīvojis arī Ījaps. Šādā stāvoklī var sastapt savu ēnu, savu grēku, savu vājo pusi. Bet Dievs kā uguns nāk atrauj no visa, kas nav no dieva, un palīdz toties ar vien vairāk un vairāk dievam. Dievs ir kā uguns. Caur šo tumšo nakti vai tuneli iziet ar ticības gaismu. Un naktī Dievs dara, nevis cilvēks. Mums šķiet, ka Dievs ir pametis, bet nē, naktī Izraels tiek izvests no Ēģiptes, un pāriet sarkano jūru. Naktī Jēzus piedzimst Betlēmē, naktī Jēzus augšām ceļas no mirušajiem. Naktī darbojas Dievs, attīrot no bezapziņas nepilnībām. Šo Dieva darbību sauc par kontemplāciju, mistisko teoloģiju. Tas var ilgt pat dažus gadus, atkarībā no tā, cik liela egoisma pakāpe piemīt cilvēkam, kas to pārdzīvo. Un nepieciešama paļāvība uz Dievu, par ko jau ir runājusi un mācījusi mazā Terēzīte, un par ko pagājušajā raidījumā runāja arī tēvs Tadeušs. Otrakārt, svarīga nav ne griba, ne drosme, bet būt kā bērnam, mazam, vājam, akceptēt savas vājības un upurēt tās dievam. Treškārt, nevis askeze, bet palikt citu ēnā, atteikties no savas taisnības, kā mēs gribam teikt, man ir taisnība, ne tev, un neaizstāvēt sevi pat tad, ja tev uzbrūk. Kļūt par mazāko, no pašaizsardzības līdz kapitulācijai. Tumšās nakts laikā cilvēks pārstāja aizstāvēties un padodas Dievam – Dievs ienāk un sargā. Tumšās lakts naikā jūtas nepazūd, bet kļūst garīgi apklusinātas, apskaidrotas, izgaismotas. Sajūtas mirst un ceļas augšā citā līmenī. Sajūtu attīrīšanās notiek no pieķeršanās. Svešvārdu ievārījums ja Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.